Ova sura je nama svima poznata, vrlo je kratka, ima malo ajeta, ali su njena značenja nebrojena. Za ovu suru i njene ajete postoji jedna predaja koju bilježi Imam Dejlemi u kojoj stoji da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem rekao ko svaku noć od vas prouči hiljadu ajeta. Srešće Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu, Allah će mu se nasmijati u lice. Pa su rekli, ja Rasul Allah, ko to od nas može proučiti svaku noć hiljadu ajeta? Vrlo je teško, naporno. A Muhammed sallallahu alaihi sellem kaže, zar niste čuli za riječi uzvišenog i zar ne znate suru? Al hakumut takatharu hatta zurtumul maqabir tako mi onoga u čioj je ruci moja duša, ova sura, kaže poslanik sallallahu ve sellem, vrijedi koliko hiljadu ajeta. Tajna vrijednosti ove sure i ovih ajeta, braćo, jeste u značenju njihovom. I onaj ko upozna ta značenja i propise vezane za ovu suru, bit će srećan i na Dunjaluku i na Ahiretu. Naime, u ovoj suri se spominje jedna stvar, braćo, na koju ja želim da skrenem pažnju, a koja je po meni najveći uzrok danas, a i uvijek je bila najveći uzrok poniženja muslimana i njihovog stradanja. A ta stvar koju Kur'an ovdje spominje i upozorava na nju, jeste zauzetost dunjalukom i opterećenost dunjalukom i na taj način zaborav na Allaha subhanahu wa ta'ala i na ahiret. To je, braćo, naša današnja stvarnost. Evo sad smo prošli ulicama ovoga grada. I poslije džume i prije džume otiđite do pijaci, prođite pored pijaci, pored kafana, pored kafića, prodavnica i tako dalje, vidjet ćete čime su zabavljeni muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala za petak, za džummu, to je sedmično okupljanje muslimana. Ja bih rekao, pored ona dva bajrama koja imamo, to je sedmični bajram za muslimane. U njemu se kriju velike blagodati. Allah spušta svoju milost na ovaj ummet. Allah kaže Ja ejuha alladhina amanu iza nudija di salati min jevmin džumuati fas'au ila zikrillah vadarul bej. O vjernici, kada se petkom na džumu pozovete, pođite, pođite u džamiju da klanjate džumu i da Allaha spominjete, a ostavite trgovinu. Ostavite tada sve. U vrijeme džumme je haram trgovati. U vrijeme džume je haram raditi bilo šta drugo osim onoga koji ima opravdan razlog osim biti u mesčidu. Osim slušati hutbu i klanjati džumu namaz. Zato kaže uzvišeni u ovoj suri El hakumut tekathur zarobljava vas ili zaokuplja vas nastojanje da što bogatiji budete. Da što imućniji budete. To jest, zaokuplja vas ta želja za dunjalukom i za bogatstvom, toliko da ste potpuno zaboravili na ahiret. Toliko da ste potpuno zaboravili na smrt, kao da neće doći. Kao da ćete vječno živjeti na ovome dunjaluku. Toliko da ste zaboravili na Allaha i na pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. I vidimo danas da ljudi ne biraju sredstva kako doći do dunjaluka i kako doći do bogatstva. Koriste i laž, i prevare, i spletke, i krađu, i ubistva naručuju i ne znam šta sve ne izmišljaju od onih igara na sreću gdje izluđuju narod i nude im nekakve mogućnosti da dođu na lahak način do bogatstva od vlada i država u kojima ne vlada šerijat i u kojima se ljudi ne drže Allahovog zakona gdje se uvode razni nameti i porezi samo kako bi se što više zgrnulo tog bogatstva i tog dunjaluka. A što se tiče Dunjaluka, poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji ga bilježi Muslim od Abdullaha ibn Shuhaira, a on od svog oca, prenosi da je došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i zatekao ga gdje uči suru Al-Hakum takathur Kada je proučio, rekao je: "Čovjek govori: Moj imetak, moj imetak. A ti čovječe nemaš od svog imetka osim ono što pojedeš, pa to izbaciš. I ono što obučeš, to brzo podeliš. I onoga što podijeliš, to ostaje. To te čeka na sudnjem danu. To je ta trgovina sa Allahom. Ovo ostalo sve propada. I odjeća i hrana. Čitav život se za to boriš. Da imaš dovoljno hrane, da imaš odjeće, da imaš kuću gdje će stanovat. To sve ostaje. I ono što podijeliš, čeka te kod gospodara tvoga. Ali mnogo, umnogostručeno, uvećana nagrada za najsitniju i najmanju sadaku. Zatim hadis kod Tirmizija, da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem sa svojima ashabima naišao pored uginule ovce i stao i pita i šta mislite koliko bi dali za nju? Koliko vrijedi? Kažu, ja rasulala ne vrijedi ništa, mrtva, krepana ovca. Kaže, tako mi Allaha, dunjaluk je kod Allaha bezvredniji od ove ovce kod vas u vašim očima. I da dunjaluk vrijedi koliko krilo komarca, nikada Allah ne bi na Dunjaluku napojio kafira vodom. Da vrijedi koliko je kilo komarca. Zato odma u nastavku, dakle u istom ajetu, Allah kaže Al-hakumu tekatharu hatta zurtumul makabir. Subhanallah. Pogledajte, možda nikad nismo razmišljali o onome, normalno, o čemu razmišljaju islamski učenjaci i dokle su oni stigli. Koliko je Allah mudro spodario istinskim učenjacima i ulemi. Šta kažu? Allah subhanahu wa ta'ala odma nakon što konstatuje i kaže i objavljuje da nas zaokuplja kao ljude dunjaluk i borba za dunjalukom i za bogatstvom, kaže šta dokle? Zaokuplja vas to sve dok, do kabur ne naselite. Nema ništa između ovoga. Nema nikakvog komentara, nikakvog objašnjenja drugog. Dakle, što je dokaz da je linija između dunjaluka i hirata jako tanka. Ko tanka nit. I da je, dakle, taj rok vrlo kratak. Nema drugog ajeta nego, dakle, zaokuplja vas to, odmah posle toga kabur. Dakle, kao sve to nas dakle zauzelo i zavaralo i to je naša briga sva i kad budemo potpuno zaokupljeni time smrt dolazi iznenada i čovjek odlazi u kabur i spuštaju ga u kabur kao što kaže poslanik sa selam u hadisu koji bilježi Buharija i Muslim čovjeka prate troje njegov imetak odnosno njegova porodica njegov imetak i njegova djela dvoje se vraća vraća se i tvoj otac i brat i sin i rodbina i prijatelji svi se vraćaju. I tvoj metak ostaje. Samo jedno ostaje s tobom. Samo jedno. I ne samo to, nego tvoj otac će prvi baciti prašine i zemlje na tvoje lice. Samo djela ostaje. Što, što si zaradio, to ćeš naći kod Allaha. I na osnovu toga ćeš biti nagrađen. I evo izazova. Ko bi od nas, svako od nas voli svoju djecu, svoje roditelje, svoju ženu ili žena muža. Hajde, izazov. Za mene i za tebe. Kad ti umre neko od tvojih najdražih, bili li pristao da samo jednu noć provedeš sa njim u kabru? Samo jednu noć. Niko to od nas neće i ne želi. Dakle, subhanallah, velike su ove riječi gospodara svjetova koji nas upozoravaju, dakle, da je Dunjaluk jako kratak. Kao da je život jedan tren. Kao da je život jedna smjena u firmi. Odradiš posao, vratiš se gotovo u kabur. U kabur liježiš. Spominje se da jedan čovjek otišao kod Fudajla ibn Ijada, poznatog islamskog učenjaka. Ovaj ga upitao, kad su se upoznali, koliko imaš godina? Kaže mu, imam 60 godina. A Fudail mu kaže, ti imaš 60 godina, putuješ svome gospodaru. Sumnjaš li da nećeš doći, da se neće sresti sa Allahom? A ovaj odgovara, začuđeno, inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un. Kako da ne? Veli, što me to pitaš? A onda ga Fudail pita, a znaš li šta znači taj ajet? Kojega si proučio? Svi smo Allahovi, svi sa njima uračnom. Kaj ne znam, pouči me. Kaj to znači da znaš da si Allahov rob i da znaš da ćeš se njemu vratiti. A onaj ko zna da će se vratiti Allahu, treba da zna da će pred njega stati. A onaj ko zna da će stati pred Allaha, treba da zna da će biti pitan. A onaj ko zna da će biti pitan, treba pripremiti odgovor. Pa je ovaj čovjek prestrašno pitao šta nam je raditi. Kaže mu Fudajl ibn Iyad, pokoravaj se Allahu i radi dobra djela u onome što ti je preostalo od života, Allah će ti oprostiti ono što je bilo, ono što te je prošlo. Ako budeš nepokoran, bit ćeš pitan i kažnjen i za ono što ti je ostalo i za ono što te je prošlo. Znaj, brate, da je smrt dakle blizu i da melek smrti, da meleka smrti ne može ništa spriječiti da ti uzme dušu. Bio ti kralj, bio car, bio sav tvoj dunjaluk neka je. Imao ti najviše bogatstva i najjaču porodicu i najbolje naoružanje kad ti dođe melek smrti, onda ti koji si činio zulum, koji si prolijevao nedužnu ljudsku krv i činio smutnju, odbrani se. Čupa ti dušu, a ona te je činila živom. Poslije izlaska duše ti si trupac, ti si balvan, mrtav čovjek, ne, nepokretan, ništa od tebe nema. Ne daj mu, ne daj mu da ti izvadi dušu. Ostavi je ako možeš. Wallahi ćeš saznat čovječe. Kad dođe melek smrti, i kad se noga uz nogu savije, saznaćeš da si sam sebe obmanuo i da ne možeš spriječiti ono što je Allah odredio. I Allah nastavlja i kaže "Kalla seufe ta'lemun thumma kalla seufe ta'lemun kalla law ta'lamun ilma al-yaqin." Subhanallah. Tri prijetnje jedna za drugom Tri upozorenja jedno za drugom Sigurno ćete vi saznati. I saznaćete sa jetinom Sa jekinom šta? Kaže imam Nesefi u svom tefsiru, saznaćete sigurno suštinu Dunjaluka. I saznaćete sigurno šta znači udaljavanje od Allahovog puta i šta znači nepokornost Allahu u jednom trenu. Kada? Kad ti melek smrti dođi. Tada ćeš sve saznat. Sve će ti biti čovječe jasno. U tom kontekstu spomenut ćemo još jedan slučaj. Ali je radi Allahu ta'ala koji nas uči, nas i ovoga čovjeka s kojim je on razgovarao islamskoj akidi, sa ubjeđenjem i kaže, došao čovjek Ali i kaže mu, ja amerul mu'minin, ja želim da mi ti budeš svjedok i da potpišeš ugovor za kuću koju sam ja kupio. Kaže mu Ali ja radi Allahu, nema problema, hoću. Pa je uzeo papir i napisao, nakon što je izgovorio bismillu, zahvalio Allahu, donio salavat na poslanika sa srlem, rekao je, a zatim, ja svjedočim da je mrtvac kupio kuću od drugog mrtvaca u državi grijeha i griješenja, mislići na Dunjaluk. I kaže, ova kuća, odnosno, dakle, u državi grijeha, koja ima četiri granice. Koje je granice Alija spomenuo, radi Allaha? Je li rekao, na istočnoj strani graniči s morem, na zapadnoj sa nečim drugim, ili je opkoljena morem, vodom sa svih strana. Kaže, prva granica ide do smrti, Druga granica ide do kabra. Treća granica ide do sudnjeg dana i obračuna pred Allahom Đalešanuhu, a četvrta do dženneta ili džehennema. Kad je čuo to ovaj čovjek, zaplakao je. I dugo je plakao, a nakon toga rekao, o Alija, pozivam Allaha za svjedoka, a nakon toga tebe, da ja svoju kuću koju sam tako skupo platio i izdvojio svoj metak za nju, dajem u sadaku ne treba mi. Dakle, nakon ovih njegovih riječi, shvatio je suštinu Dunjaluka. Ne kažemo, jer to Islam ne kaže, nemojte raditi muslimani. Naprotiv, odredite se Dunjaluka. Ne, Islam je prirodna vjera. Ti si na Dunjaluku i moraš raditi. Moraš u ovim uslovima raditi i privređivati. Ali, muslimanu, Allah ti je naredio i objasnio kako treba da uzmeš Dunjaluk. Ne kao cilj, nego kao sredstvo da ti koristi da stekneš vječni ahiret da stekneš žene, da koristiš i sebi i drugima na dunjaluku zbog čega će te Allah nagraditi i znaj, zgrtanja i metka od harama ma koliko ga vallah imao nema koristi, nema bereketa u tome i znaj da te čeka susret sa tvojim gospodarom molim Allah da nas učvrsti na istini Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu rasulina Muhammedi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kad smo ovo braćo saznali, šta nam je onda raditi? kad znamo na osnovu samo jedne sure i jasno nam je kakva je suština Dunjaluka, šta onda treba da činimo? Ja sam zbog toga uzeo ovu temu, zbog ove druge hudbe i poruke u njoj. Trebamo raditi dvije stvari. Prvo, truditi se uz Allahovu pomoć, da ustrajemo na istini. I druga stvar, trebamo ustrajati takođe i moliti Allaha da nam podari sabura u pozivanju drugih ljudi u istinu. Zaista će trenutak na sudnjem danu biti trenutak žestokog kajanja. I trenutak smrti, ali tada kajanje neće koristiti. A mi smo spomenuli ove druge muslimane koji nisu sad u džamijama, koji ne ibadete Allahu subhanahu wa ta'ala, ali imaju tevhid. Dakle, dužnost nam je s njima raditi prije svega, pa onda i druge makar bili nevjernici. Allahu subhanahu wa ta'ala. Mi se ponosimo, braćo, što nas je Allah učinio sredbenicima Islama, najbolje i najodabranijeg ummeta, koji će nositi risalu do sudnjega dana. Kako kaže uzvišeni, huvalladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yudhirahu ala dini kulli, walau karihel kafirun. On je objavio istinu preko svoga poslanika i jasan pravi put da bi je uzdigao iza svih drugih vjera, makar to bilo krivo nevjernicima. Međutim, braćo, trebamo znati da ovaj ummet nije postigao svoju veličinu i neće je nikada postići, niti će stati muslimani na svoje noge i biti ponosni bez truda i rada i bez žrtve. Zar se poslani sa selem nije žrtvovao? Maksimalno je naučio nas šta znači žrtva za islam. Šta znači žrtva za Allahu nagradu, u džennetu, na ahiretu ashabi također poslanika sallallahu alaihi ve sellem, zatim generacije posle njih, učenjaka, daija, muđahida, istinskih vjernika koji su prenosili baklju islama i ostala je u ovome ummetu i vjera i vjerski propisi, i džihad, i namaz, i post, i mnogi drugi ibadeti, zahvaljujući Allahu subhanahu wa ta'ala, a nakon toga trudu ovih ljudi i svih tih generacija koji su uložili maksimum da ostane to I pogledajte, kad uporedimo islam i naš ummet sa drugim ummetima, sa kršćanima, sa židovima, vallahi je razlika koliko je nebesa i zemlja. Ne može se to porediti. Gdje je njihova vjera? Gdje im je ibadet? Gdje je ono što su učili poslanici koje je Allah slao tim narodima? Ni traga od toga nema. A pogledajte islamskog ummeta. Islamski ummet uz Allahu pomoć sačuvao din, sačuvao vjeru. Jeste, braćo, u ovome ummetu ima puno gafleta, puno nemara, puno griješnika, onih muslimana koji griješe prema Allahu subhanahu wa ta'ala, šta ćemo s njima? Ne smijemo ih odbaciti. To treba da znamo. Ne smijemo povući crtu i kazati oni ne klanjaju, oni ne poste, oni daju zekat, oni su ovakvi, oni su... I gotovo. Znajmo, ako izgovara šehadet, dakle ako vjeruje u Allaha, ako priznaje Allaha za gospodara, da on ima temelj. On ima temelj. On ima tevhid. Sjetimo se hadisa poslanika sallallahu alaihi ve sellem, ga bilježi Buharija, kada na sudnjem danu ljudi budu prelaziti preko sirat čuprije, pa vjernici istinski pređu, ona prva skupina muslimana pređe preko sirat čuprije, a vidi drugi kako upadaju, ne mogu da pređu, a reći će, gospodaru naš, to su naša braća, koji su s nama klanjali, barem su nekad klanjali, i postili, i sadaku dijelili, ali su bili griješnici, Pored toga su činili velike grijehe. To su naša braća gospodaru izbavi iz žehennemske vatre. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala reći idite i izvedite iz jehennema svakog onog u čijem srcu bude imana koliko je veličina dinara. Pa nakon toga kad se vrate izvedu ove iz jehennema, Allahu on dozvolo, reći će gospodaru ostali su još uvijek muslimani u jehennemu, u džehennemskoj vatri. Pa će Allah reći, idite izvedite svakog onog ko ima u srcu imana koliko pola dinara. I treći put, izvedite svakog onog ko ima u srcu imana koliko je trun, koliko je zrno gorušice. I kad se vrati, reći će gospodaru, nije ostao niko u džehennemu osim onoga koga je Kur'an zadržao. A koga je Kur'an zadržao u džehennemu? Kur'anski ajit u kojem Allah suhanu ta'ala kaže Inna Allahe la jagfiru an yushraka bih Allah neće oprostiti širk nikome. Va jagfiru mada une zalike li me a oprostit će manje od toga kome bude htio. Dakle, ostali su mušrici, ostali su nevjernici u Allaha u džehennemu. Niko više nije ostao. Zato naš odnos, braćo, prema članovima ovoga ummeta treba da bude izgrađivački, a ne rušilački. Sjetimo se hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada mu je došao čovjek. Šta znači? Onaj ko smatra da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao da uništava, da ubija, da istrebljuje čak nevjernike, vara se. Poslanic sve sve došao da upozori. Bio je pun milosti i sabra u svojoj davi. Dolazimo čovjeka, dijeli ratni plijen i kaže, boj se Allaha, pravedno dijeli. Šta kaže poslanic sve sve? Teško tebi. Zar ja nisam najbogobojazniji? Zar se ja najviše ne bojim Allaha? Halid ibn Velid ustaje i kaže, ja Rasulallah, dozvoli da mu sjećem glavu. Kaže poslanic sve sve, ne, možda klanja. Kaže Halid ibn Velid ponovo, ja Rasulallah koliko je oni što klanjaju, a u duši svojoj nose zlo. A poslanik sa sellem odgovara Halidu i svima nama, uči ummet kako treba da postupaju. Halide, ja nisam poslat da otvaram ljudska prsa i da gledam šta je u njima. Mi sudimo po onome što ljudi radi. Ako ne klanja, kao što mnogi muslimani ne klanjaju, tvoj komšija, tvoj brat, priđi mu i kaži, dragi brate, znaš da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, između širka i kufra, između tebe kao Allahovog roba i širka i kufra je ostavljanje namaza. Ako ostaviš namaz, kako može čovjek biti istinski musliman bez namaza? I govorimo o vrijednosti namaza. Ako ostavlja zekat, ne daje zekata, može. Kakva je razlika među namaza i zekata? Allah naredio namaz, naredio zekat. Znaš da je Abu Bekr poveo vojsku protiv onih koji su odgledali davati zekat. Ako čini zulum, spriječi ga, savjetuj ga. Kako je rekao poslanica sallam, Pomozi bratu makar bio zulumčar, bio mazlum, bio nekome se čini nasilje. Kar ja Rasula razumijemo da pomognemo onome kome se čini nasilje. Kako zulumčaru da pomognemo? E, spriječite ga. Spriječite ga u njegovom nasilju. Ako vidiš, brate, da griješim, upodori me, posavjetuj me, to je tvoja obaveza, to je tvoja dužnost. Ako vidiš brata muslimana koji čini grijehe, vidiš da je pao, daj mu ruku, podigni ga. Ako ne zna, poduči ga da zna jer imaće zato nagradu kod Allaha Đelešanuhu. I dužnost nam je da volimo muslimane, shodno njihovom imanu, shodno stepenu imana. Što se više pokoravaš Allahu, više te volim kao brata. To je imanska veza koja nas veže, ali nam je obaveza da volimo sve muslimane. Dakle, shodno stepenu imana, poput našeg djeteta ili naše djece. Koliko puta je nas naše djete naljutilo? sržba pjenimo od toga. Ali je li ta sržba izbrisala ljubav prema našoj djeci? Nikada. Dakle, nije izbrisala ljubav iz naših srca. Dakle, brate muslimanu, kad je u pitanju ta izgradnja, ti si se našao i nalazimo se svi pred građevinom koja je građena 1400 i više godina. Šta ćeš učiniti? Vidio si mnoge cigle da su orušene, narušene. Puno lopova, puno protivnika islama, napadaju sa svih strana, žele da srušete u zgradu temelja. Hoćeš srušiti gradu iz temelja, pa je ponovo graditi ili ćeš popraviti to što je malo narušeno. Ako kažeš da ćeš šušiti s temelja, znaj da je to pogrešan put, jer nisi ti poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Naša je dužnost da samo nastavimo, inša Allah, izrađivati. Pogledajte poslanika sallallahu alaihi wasallam, kako nas uči poslije Taifa kada su ga odbili svi. Ne samo da su ga odbili, nego ga vrijeđali, nisu htjeli da ga prihvate kao poslanika. Jedan od vođa u Taifu, vođa tog grada, kad je došao poslanik sallallahu alaihi wasallam s njima da razgovara, šta je rekao? Ako si ti poslanik, ja ću otići uzeti je ogrtač skabe i pogaziti ga. Drugi je rekao, zar Allah nimao nikog drugog da pošalje kao poslanika osim tebe? Vraća se skrhan, poslanik sa veselem. Teško mu je bilo. To je bilo uporište od poslije Meke, jedino za koje je mislio da će ga sigurno prihvatiti. Vraća se, dolazi mu Džibril i kaže, u najtežem trenutku, ja Rasulallah, Allah ti šalje meleka, brda, da sravni Taif i Meku sa zemljom, ako ti hoćeš da je došao da ruši poslanik sa sallam, rekao bi Allahu uništi ovaj narod. Uništi mušrike. Uništi one koji neće da prihvate tevhid. Poslanik sa sallam kaže ne. Ja se nadam da će Allah izvesti iz njihovih kičmi potomstvo koje će samo Allah obožavati. I izveo je Allah potomstvo iz njihovih kičmi od Abu Džehla, faraona ovoga ummeta, Allah je dao i krimu ibn Abi Džehla. Velid ibn Mugire, možemo slobodno kazati, drugi faraon ummeta, iz njegove kičme je Halid ibn Walid i mnogi drugi ashabi. Dakle, to je bio cilj poslanika, sallallahu alejhi ve sallam. Pogledajte dalekovidosti poslanika, sallallahu Mudrosti, dakle, gleda dalje o situaciji pogled poslanički u budućnost, pun milosti, pun rahmeta i pun mudrosti. Dakle, moramo naučiti, ako hoćemo učiniti davu, siru poslanika, sallallahu alejhi ve sallam, i dobro je razumjeti da ne bi pravili greške i činili zulum i sebi i drugima. Zato molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učusti na istini. Da mi budemo sebeb i uzrok upute drugih ljudi. Da nas Allah zato nagradi na sudnjem danu, inša Allah. Molim Allaha da ubrza pobjedu istine, da uništi kuf i nevjernike, da nam oprosti grijeh i da nas uvede u džennet. Amin.